Hau papeio, zertan sabiz? Hemen bilboguneko kartela jartzen. Bilbogune, ze hosti da hori ba? Jode bilbogune, bilboaldeko kolektibo ekantoratzen dugun azok antikapitalista. Etxara inoiz etorri? Ez. Datorren larun batean ekainak bi, goizeko amaiketatik areatzen egongo gara. Araba, eta ze saltzen duzue? Ba, borroka feminista, internazionalismoa, antikapitalismoa, antimilitarismoa, inklusio soziala. Hala ere, ez da azoka bakarrik izango. Ekimen ezberdinak hausatuko ditugu ere. Gatorren larun batean, ekainak bi bilboko areatzan. Amaiketan, txupina eta pregoia. Amabietan, 50 años de bloqueo a Cuba, el Amabiterdietan, Afrikar Perkusioa, bitxo de samba. Eguerdiko ordu batetan, el carrizketa, kampamentos zibiles en Chiapas. Ordubietan, rap paella erriko ikatz raperoarekin, bi euro truke. Arratzaldeko bostetan, emanaldia. Seiretan elkarrizketa, disidentzia eta borroka lesbianoa. Zaspiretan elkarrizketa, hausolan, errealitatea eraldatuz. Zaspiterdietan kontzertua. Eta egun osoan zehar... Txiapasen resistentzia erakusketa. Eta gainera... Mojitoak. Irratia zuzenean. Eta sosketak. Produkto interior brutal, fuente de brutalidad... Aizu, eta informazio gehiago eskuratzeko, non begiratuko dut? Sartu gure blogean, bilbogune.blogspot.com, han informazio guztia dagota. Itxura ederra deko, ba emaizki zu kartel batzuk nik ere jarriko dituteta. Ahi ba, doi. Karenza da adaptazion, ximparre inklusión, konsumo de sumisión, exportado al por mayor.